Lukas hoofstuk 11 Jezus was ergens op een plek bezig om te bid. Toen hij klaar was, zei een van zijn disciples vir hom, Leer ons bid, zoals Johannes ook zijn volgelingen geleerd. het. En hy sê vir hulle, Wanneer jullie bid, sê dan, Vader, laat die naam geheilig word. Laat die koninkrijk komen. Gee ons elke dag ons daaglikse brood en vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie. Verder sê hy vir hulle: Sê nou een van julle het 'n vriend en jy gaan in die middel van die nag na hom toe en jy vra: Vriend, leen my 'n bietjie drie brode want 'n vriend van my wat op reis is, het by my aangekom en ek het niks om vir hom voor te sit nie. En die ander antwoord van binne af: Moet my nie lastig val nie. Die deure sal gesluit en ek en my kinders is al in die bed. Ek kan nie opstaan om dit vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, al sou hy nie opstaan en dit vir hom gee omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog opstaan en hom alles gee wat hy nodig het. Omdat hy hom nie skaam om aan te hou vra nie. Ek sê vir julle, vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal kry. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Elkeen wat vra, ontvang. En elkeen wat soek, kry en vir elkeen wat klop sal oopgemaak word. Is daar 'n pa onder julle wat as sy seun vir hom 'n vis vra, vir hom 'n slang sal gee in plaas van die vis? Of as hy 'n eier vra, vir hom 'n skorpioen sal gee? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee. Die Vader in die hemel nog baie meer. Hy sal die Heilige Gees gee vir die wat vra. Jesus het op 'n keer 'n bose gees uitgedryf uit iemand wat nie kon praat nie. Net nadat die bose gees uitgegaan het, het die stom man begin praat. Die mense het hulle verwonder, maar party van hulle het gesê: "Dit is met die hulp van Beelzebul, die aanvoerder van die bose geeste, dat hy geeste uitdrywe." ander wou hom op die proef stel deur van hom 'n wonderteken uit die hemel te vra. Maar hy het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê: Elke koninkryk wat onderling verdeeld is, gaan te gronde. En 'n huisgesin wat onderling verdeeld is, spat uitmekaar. As die Satan dan teen homself verdeeld is, hoe kan sy ryk bly staan? Julle sê mos ek dryf bose geeste uit met die hulp van Beelzebul. As ek wel deur Beelzebul bose geeste uitdryf, met wie se hulp doen julle eie volgelinge dit dan? Dus, hulle bewys self dat hulle verkeerd is. Aangesien ek dus deur die vinger van God bose geeste uitdryf, het die koninkryk van God inderdaad tot by julle gekom. Wanneer 'n sterk man hom goed bewapen en sy huis bewaak, is al sy besittings veilig. Maar as daar een kom wat sterker as hy is en hom oorwin, neem hy al die wapens af waarop hy hom verlaat het en hy verdeel sy besittings as buit. Wie nie aan my kant is nie, is teen my. En wie nie saam met my die skape bymekaar maak nie, jaag hulle uitmekaar. Wanneer 'n onrein gees uit 'n mens uitgaan, swerf hy deur dorstreke op soek na 'n rusplek. As hy dit nie kry nie, sê hy: Ek gaan terug na my huis toe waar ek uitgegaan het. Hy kom dan terug en kry dit skoon en aan die kant. Dan gaan haal hy sewe ander geeste, nog slegter as hy self, en hulle trek in en gaan woon daar aan die einde is so 'n man slegter daaraan toe as aan die begin. Terwyl Jesus nog besig was om te praat, het 'n vrou uit die menigte hardop uitgeroep en vir hom gesê: "Hoe bevoorreg is die vrou wat U in haar liggaam gedra en aan haar bors gevoed het." Maar hy sê: "Nog meer bevoorreg is hulle wat die woord van God hoor en dit onderhou." Toe die mense aanhou saamdrom, het Jesus hulle begin toespreek en gesê: Die mense van hierdie tyd is 'n verdorwe geslag. Hulle vra 'n wonderteken, maar daar sal geen teken aan hulle gegee word nie behalwe die teken van Jona. Net soos Jona vir die mense van Nineve 'n teken was, so sal die seun van die mense teken wees vir die mense van vandag. Die koninge van die suide sal op die oordeelsdag opstaan saam met die mense van vandag en teen hulle getuig. Sy het immers van die uithoeke van die aarde af gekom om na die wysheid van Salomo te luister. En hier staan een wat groter is as Salomo. Die mense van Ninive sal op die oordeelsdag opstaan saam met die mense van vandag en teen hulle getuig. Die mense van Ninive het hulle immers op die prediking van Jona bekeer. En hier staan een wat groter is as Jona. 'n Mens steek nie 'n lamp op en sit dit dan weg in 'n kelder of onder 'n emmer nie. Nee, jy sit dit op 'n staander sodat die mense wat binnekom die lig kan sien. Die lamp van jou liggaam is die oog. As jou oog goed is, is jou hele liggaam ook verlig. Maar as jou oog sleg is, is jou hele liggaam ook sonder lig. Pas dus op dat die lig in jou nie donker is nie. As jou hele liggaam verlig is en nie 'n enkele donker plekkie het nie, sal dit heeltemal verlig wees soos wanneer 'n lamp jou met sy skynsel verlig. Net toe Jesus klaar gepraat het, het 'n Fariseer hom uitgenooi om by hom te kom eet. Hy het toe in sy huis ingegaan en aan tafel plek ingeneem. Die Fariseer was verwonder toe hy sien dat Jesus nie die gebruik nagekom het om voor die ete eers hande te was nie. Maar die Here sê vir hom: "Ja, julle Fariseërs, julle maak die buitekant van bekers en bordes skoon, maar binnekant is julle self vol in haligheid en gemeenheid. Julle dwaase, het hy wat die buitekant gemaak het, nie ook die binnekant gemaak nie? Gee liewer wat in die bekers en borde is vir die armes, dan sal alle dinge vir julle rein wees. Maar elende wag vir julle, fariseërs, want julle gee tiendes van kruisement en wynruit en elke soort kruie maar verontagsaam die geregtigheid en die liefde van God juis hierdie dinge moet 'n mens doen en die ander nie nalat nie elende wag vir julle fariseërs want julle hou van die ereplek in die sinagoges en om op straat eerbiedig begroet te word elende wag vir julle want julle is soos onherkenbare grafte waaroor die mense loop sonder om dit te weet. Toe sê een van die wetgeleerdes vir Jesus: Meneer, as u so praat, beledig u ons ook. Daarop antwoord hy: Julle wetgeleerdes, elende wag vir julle ook, want julle laai ondraaglike laste op die mense en self verroer julle geen vinger om die laste te dra nie. Elende wag vir julle, want julle bou grafmonumente vir die profete, maar julle voorvaders het hulle vermoor. So bewys julle dat julle die dade van julle voorvaders goedkeur, want hulle het die profete vermoor en julle bou die grafte. Daarom het die wysheid van God gesê: Ek sal profete en apostels na hulle toe stuur, maar hulle sal sommige van hulle doodmaak en ander vervolg. So is die huidige geslag dan skuldig aan die bloed van al die profete wat vergiet is, van die skepping van die wêreld af, van die bloed van Abel af tot by die bloed van Sagaria wat tussen die altaar en die tempel doodgemaak is. Ja. Ek sê vir julle hulle bloed sal van die huidige geslag geëis word. Elende wag vir julle, wetgeleerdes, want julle het die sleutel van die kennis weggeneem. Self het julle nie ingegaan nie, en die wat wel wou ingaan, vir hulle het julle verhinder. Toe hy uit die huis weggaan, het die skrifgeleerdes en die fariseërs hom heftig begin aanval. Oor allerlei dinge het hulle aan hom stryk vrae gestel en fyn opgelet of hy iets sou sê waarop hulle hom kon vastrek.